Copyright Goethe v e l a g München Book 2คลิปเสียงฟรีในหลายภาษา หนึ่งหนึ่นคนลีซาดิฉัน ยา ดิฉันและคุณ ยาอิตีเราทั้งสองนัสดวอยเขาโอนเขาและเธอโอนอีออนเขาทั้งสองนิชดวอยผู้ชาย มุชการัตผู้หญิงเจนาเด็กดิเอตครอบครัว jedna p o ร o d i ซาครอบครัวของดิฉัน moja p o ร o d i ซา ครอบครัวของดิฉันอยู่ที่นี่ Moja porodica je ovdje. ดิฉันอยู่ที่นี่ Ja sam ovdje. คุณอยู่ที่นี่ Ti si ovdje. เขาอยู่ที่นี่ และเธออยู่ที่นี่ On je ovdje i ona je ovdje. เราอยู่ที่นี่ Mi smo ovdje. Viste Vi ste ovdje. konjutini. Oni su svi ovdje.